pater me conveniet. Utilitas saepe, cum honestate, certat. Cum ostibus pugnabimus. Facile omnes, cum valemus, recta consilia e grotis damus. Cum solitudo et vita sine amicis insidiarum plena sit, ratio ipsa nos monet, ut amicitias comparemus. Fortuna vitrea est, tum cum splendet frangitur. Romulus eiusque socii, cum uxores non aberent, mulieres Sabinas rape restatuerunt. Cum Romani urbis muros ariete opugna vissent, hostes urbem deseruerunt. Leonidas, cum victoriam non speraret. Tamen usque ad mortem pugnavit cum hostes numero praestarent, eos tamen exercitus noster profligavit.